F'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici qegħdin niltaqgħu ma' nies li iterqu flimkien miegħi f'dawn il-vjaġġi jew direttament jew inkella indirettament. Sissa iltqajna ma' tipi differenti ta' nies diġà, però sissa kienu kollha irġiel u ħassejt li mhux biss ikun xieraq li ma nkomplix biss eh, bl-irġiel imma wkoll inħarsu wkoll lejn eh, perspettiva oħra. Waħda mill-affarijiet li tkellimna dwarhom fil-vjaġġi enċiklopedici li kellna sissa eh, kienet il-Wikimedia Community Malta. U allura ħsibt illi kun tajjeb ukoll illi apparti eh, xi uffiċjali li jaħdmu fi dan din laqda volontarja eh, kif għamilna sissa li ta' ukoll ma' xi membri illi huma attivi f'din laqda tal-Wikimedia Community Malta. U meta qed ngħid eh, membri hawnhekk qiegħed nirreferi għal individwi illi l-interess tagħhom forsi huwa personali aktar milli professjonali. Fis-sens illi eh, nies illi jersqu lejn il-Wikipedia u eh, l-editjar tal-Wikipedia u mhux biss il-qari tal-Wikipedia eh, b'mod l-aktar naturali, b'mod illi huwa kważi kważi ħalli ngħidu hekk organiku. Il-persuna illi se niltaqgħu magħha llum eh, semmejtilkom ukoll diġà f'wieħed mill-vjaġġi enċiklopediċi li kellna meta spiċċajna nimerħu eh, fl-Odissea li lin mit-taħdidiet mal-mistednin biex inħarsu propju lejn artikli partikolari li hemm fuq il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar l-artista Isabel Borg, dan rajna illi ġie miġjub għall-Malti mill-Ingliż, l-Ingliż oriġinarjament maħluq minn Neville Borg, is-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, imma għadna illi nġieb għall-Malti minn l-artista Enrique Tabone. U allura ħassejt illi llum ikun xiera illi l-mistiedna tkun propju Enrik. U ma' Enrik Tabone ma jistax jonqos illi mill-ewwel bdejna nitħattu dwar kif il-Wikipedia f'ħajjita għandha rwol bħal m'għandha f'kważi eh, f'ħajjit kulħadd illum. Il-Wikipedia jiena sibt ehm, interess fiha Nużaha ħafna, ħa ngħid hekk. Ma nafx int, imma ġieli eżempju jiġi ħsieb f'moħħok u ma tkunx taf u taqbad il-mobile bla ma trid, illum faċli u tfittex xi ħaġa u bla ma trid tidħol fuq Wikipedia, anke eżempju hemm app ukoll jekk speċjalment tkun tuża ħafna regolari, tista' tuża leb mill-ewwel. It-taħdita tiegħi um, ma' Enrik Taboni dwar il-Wikipedia kienet waħda twila ferm u e, tajjeb ngħidilkom li kienet varjata sew ukoll u t-taħdidit tiegħi magħha huma regolari wkoll dwar dan is-suġġett ħalli ngħidu kif inhi. Ir-raġuni hija illi hija attiva ferm u sa nisimgħu aktar dwar hekk, imma xtaqt illi qabel xejn Nisimgħu aktar dwar ir-rwol li kellhom l-enċiklopediji fil-formazzjoni personali ta' il-mistidna tagħna Enrik illum. Ħanejdu hekk qatt ma kelli d-dar jew il-familja tiegħi jew minn missieri kellhom kollezzjoni ta' enċiklopedija kif forsi ħafna nies iktar jiftakruha bħala kollezzjoni ta' kotba. fid-dar, però niftakar li nanna kella xi wħud ta' enċiklopediji, però ma kienux uh, ta' suġġett li interessawni, uh, kella xi wħud ta' xi qaddisin u uh, affarijiet niftakar li naqat li kollok bżonn xi enċiklopedija u trida eh, u kollok bżonn tuża. Ehm, niftakarni meta kont żgħir jekk ikollok enċiklopedija xi ħaġa kbira. U bdejt ħares lihom u kienu ktar dwar xi ħaġa Life of Saints, The Saints jew xi ħaġa hekk kienet, ġifieri U bdejt nara fi dawk kienu xi kollezzjoni ta' enċiklopedija. Fil-fatt, ehm, meta kien ovvjament għalt li biex nara dal-kotba Kont kbirt u stajt nifhem u nara għal xiex qatt mużajthom u kont nagħżel li mmur ir-rebrerija ġda l-kotba kienu encyclopedia vera però kienu xi ħaġa Catholic encyclopedia bħal speċi ma nistax nara għani fil-qasam tiegħi kolli bżonn nużhom ngħidu hekk. U Ma jidhirlix li hemm xi ħadd mit-tzijiet li ehm, kien seminarista jew hekk. Però n-nanna hija persuna li tħobb taqra ħafna u ġifieri jista' jkun sabithom kienu interessanti għalija u biex tkun taf u ħasbet li forsi uħut oħra anka mit-tfal tagħha jsibu interess fihom. Ah, l-nanna ta' Nrik insertajt nafa sew. U nista' niddeskriviha b'mod sempliċi ħafna. Hija mara tassew devota. Eżatt, mara devota. Irrid ukoll nenfasizza eh, punti li semmit Enrika hawnhekk dwar żjarat fil-librerija għat-tiftix fl-enċiklopedija u kodba oħra ta' referenza. U dina indubjament torbot ma dan kollu illi edha tajdilna dwar l-enċiklopediji f'ħajjita. Jina. U telabora ehm, aktar. Fid-dar dom, domna naqra ma kellna kompjuter. U anka għal kem stajt nuża kompjuters, forsi ġiel insib pjaċir minn xi tzijiet jew kuġini ma kellhomx internet lanqas, però kellhom enċiklopedija fuq CDs ta' tfal, eżempju, kienet basic, ma nafx kienet kienet xi tip ta' inkarta jew hekk, kan ngħidu hekk, però niftakar waħda partikolari kienet um, anka tista' tagħżel ċertu lingwi biex tfittex fuqha. Però ovvjament um, ċertu um, b'ġetti ma kontx issibhom jew forsi ssib ftit wisq. Allura xorta kont nispiċċa eh, mur il-librerija ehm, anka kien hemm waħda fir-raħal u kont kelli t-tessera allura kont stajt nirranġa ehm, billi b'xi mod jew ieħor insib xi ħaġa nistajt. Interessanti kif il-konverzazzjoni ma' Henrik Minflok tqisha timxi kronoloġikament 'il quddiem, tmur minn memorja għal memorja preċedenti, minn memorja preċedenti għal memorja oħra qabilha. Insib dan il-mod taħsib affaxxinanti ferm u indubjament hawnhekk miż-żgħożija tagħha reġgħet ħaditna lura għal żmien l-iskola u qed tirrakkonta x'kien jiġri eh, meta anke kienet għadha l-iskola. Kien ikollna ehm, eżerċizzi fejn irridu nsibu xi affarijiet u nikdbu dwarhom u niftakar li ħafna mill-istudenti kienu jgħidu li kien faċli l-eżerċizzju għax sabu ħafna fuq Wikipedia. Ehm, però jiena li kont nagħmel peress ma kellix enċiklopedija jew kont immur il-Furjana, l-librerija, speċjalment ehm, kont noqgħod viċin, allura tal-linja malajr nasal u kienet tkun ħarġa li vera konnu pjaċir għax kienet kienet xi ħaġa differenti minn tal-ħajja ta' kuljum fejn nista' mmur hemm stajt immur waħdi kont bħal speċi anka ta' etta zaħira kemm minn darba kont namela dil ħaġa. U eh, u kont bħal speċi nħu l-informazzjoni nikteb bidi, pero mbagħad kien wasal żmien. Niftakar li rridu iktar li nużaw kompjuter, u niftakar darba minnhom ma kellix jiena printer lanqas ovvjament u kelli typewriter kienet ta' ommi naħseb U it-typewrite kollox bil-printer qed mhux l-istess. Għax feċi eh, ma kellix ħuti kbar biex tgħid eżempju forsi kienu jużaw kompjuter u hekk u kont ħadd eh, dan dil-essej jew xi ħaġa kienet ma kienux ħallu pjaċir. Allura mbagħad tgħid nipprova nara kif nagħmel ħalli eżempju njon nara nirranġax inxizijiet jew hekk għax anka dak iż-żmien ma kienx hemm fejn tmur u tuża kompjuter u tħallas jew biex tipprintja xi ħaġa li kien hemm daw l-internet kafes li ħafna drabi eżempju kienu jużaw xi turist jew lokali, kont issib ukoll però iktar kienu qishom ibbażati xi mkien bħal Buġibba fejn ħa ssib iktar turisti jfittxu jew il-Belt. Ġejna tgħid li ħafna minn dawk li qegħdin jisimgħuna bħalissa jiftakru dan il-fenomenu ta' l-internet cafe kif kienu jsejħulu, illi bħal donnu sparixxa u kellu kultura partikolari ħafna fis-snin design Ehm, barra minn Malta fejn kont nejxien, regolarment kont nifrekwenta Eh, dawn il-postijiet u kont nara anka li l-oħrajn jiffrekwentawhom eh, mhux bil-mod il-mod wis eh, bdew anka deħlin Malta, imma Malta kellhom karattru partikolari partikolari ħafna. U mhux dejjem kien hemm isu sens ta' internet kafe għalli ngħidu hekk. Iktar f'bars kienu jkunu, fim tal-lura qiset mhux ħadd mur, ma kienx essaċ kafetterija bħal forsi ssib illum għandek free wifi, allura anka jiena kelli ngħidu hekk 13-il sena Um, mhux ħammur daqshekk post fejn tibbih kull alkohol u hemm il-kompjuter u anke speċjalment iżgħar kien kien żmien li stajt għadek tpejjeb ġewwa, ġifieri nkontx nimmaġinani ħanfittex xi riċerka fuq xi ħaġa li qabduk fis-sekondarja u iżgħar. Għax anke iżgħar kien ikolli ehm, eżempju uffiċċju fuq jien naf xi president jew hekk, allura ħafna drabi kont imur l-librerija mhux minn kompjuter. Hawnhekk tajjeb li anke nagħmel rimarka oħra. Rimarka hija li dawn huma memorji u stejjer tas-seklu 21, maħniex qegħdin nitkellmu dwar eh, żminijiet ta' xiren ta' snin ilu. U hemm għal min forsi eh, dawn jistgħu jinstemaw affarijiet eh, trivjali jew kella hemm anke għal min dawn jistgħu jinstemaw bħala affarijiet ta' żmien twil twil ilu. U x'inhu naħseb li mod wieħed partikolari eh, kont se ngħid kważi biss kif tista' tiddeskrivihom u tista' sejħilha Memorja stramba di. Vera, u hija memorja stramba x ehm, fl-istess ħin meta tnaħseb dwar għallu kif jisu kollu ġara f'daqqa għax anka l-fatt vera għandu x'jaqsam l-enċiklopedija, però li fl-istess żminijiet li qed jidħol il-mowbajl li huwa iktar aċċessibbli għan-nies u f'daqqa waħda għandek l-SMSs, mhux calls biss. U minn dan it-tewdin u l-memorja stramba, niġu nerġgħu għall-Wikipedia, veru propju. U anke mek naraw li l-perċezzjoni, il-ħsibijiet, l-impressjoni tal-Wikipedia f'ħajjitna anke minn żmien għal żmien taf tinbidel. F'dawn l-aħħar tmien snin biddilt l-idea tiegħi dwar Wikipedia għax niftakar l-aħħar żmien tiegħi tas-sekondarja jgħidulna biex ma nħarsux lejha, lanqas nibdew billi nfittxu fuqha biex għall-inqas nieħdu idea ta' ċertu affarijiet. Meta illum il-ġurnata tħares lejn Wikipedia u tifhem aħjar kif taħdem, Tista' inti, bħal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja, tħares u tifhem x'jista' jkun vera jew le. Jiġifieri jekk ikun forsi suġġett li forsi mhux ta' interess għal ħafna nies, forsi jkun inqas mimli b'informazzjoni ehm, u b'nies li ħajħarsu lejn din il-paġna fejn jekk hemm xi ħadd ħanejdu hekk m'għandux jagħmel u rrid jagħmel xi ċajta bħalma ġieli jagħmlu ehm, u jiktbu xi informazzjoni li mhux vera jindunaw mill-ewwel. U Illum il-ġurnata naf li jekk jiena għandi dubju jekk dak li qed naqrux vera jew le, għandek is-citations u jillinkjak għal affarijiet fejn jurik minn fejn ġab dik l-informazzjoni. Ġifieri anke jekk inti tkun taf iktar ħafna drabi twasslek anke ġifieri mhux website biss, kotba u affarijiet oħra. U bdejt nifhem ukoll Għalxiex kienu jgħidulna tużawx Wikipedia? Għax hemm din l-idea li vera hija miktuba min-nies, pero normalment jekk jiena jinteressani l-arti u jekk jien jinteressani xi artist partikolari li ħa nikteb fuqu, għax ħannuża ħanejtek għax nifhem fih u interessani u għandi idea sew ta' dil-persuna jew ta' das suġġett. Allura rari ħassib nies, empju jiena mort ħafna attivitajiet ehm, fej jagħmlu editatons fejn niltaqgħu ehm, u noqogħdu neditjaw paġni fuq suġġetti partikolari, eżempju, jiena waħda minn dawk li ovvjament bħalissa naqra diffiċli biex nattendihom, eh, ninħobb imur editatons fejn ikunu fuq suġġetti differenti, eżempju, ikun hemm attivitajiet fi żmien Ottubru li jkunu ta' eżempju Women in Science jew jew ta' Ada Lovelace fejn jiffukaw ħafna iktar fuq nisa fix-xjenza u eżempju f'tal-każ jiena m'iniex xjentista u ċertu terminoloġija li eh, jużaw iktar nies fix-xjenza ma nafix. Ehm, allura eżempju f'dar każ meta mmur minflok nipprova noħloq paġna ġdida dwar xi eh, xi ħadd partikolari jew xi ħaġa part nagħmel translation. Distinzjoni essenzjali hawnhekk. Għamilniha drabi oħra u tajjeb li nenfasizzawha differenza bejn li wieħed jaqra il-Wikipedia u li wieħed jikkontribwixxi fil-kitba u fl-immodifikar tal-Wikipedia. Enrica ta' kemm kienet qiegħda titkellem dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta illi tieħu sehem fihom hi u kif hi timmodifika u ttejjeb il-Wikipedia eh, bil-kontribut tagħha u kif jagħmlu oħrajn magħha bil-kontribuzzjoni tagħhom. Imma Hi stess ukoll tirrifletti u tirreferi għad-differenza bejn dawn it-tnejn u anke tasal biex tgħidilna x'kien li ressaqha biex hi wkoll tibda timmodifika, tbiddel, teditja l-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, wara anke xi żmien illi kienet attiva fuq il-Wikipedia anke bl-Ingliż. L-interess tiegħi f'Wikipedia li nfittex fiha kien fejn tibda minn suġġett u jiħdok għal ieħor u jekk qrajt ma tridx tkun taf iktar iktar fid-dettall minn das-suġġett imma sibt dwar xi ħaġa oħra tista' tkompli fuqu. Però l-interess tiegħi anke neditja fih beda meta ntqajt mal-idea ta' Wiki Woman fejn anke jagħmlu ħafna attivitajiet biex iżidu jkun hemm iktar gender balance fuq Wikipedia fejn ħafna mill-Wikipedians um, ġifieri n-nies li jeditjaw Wikipedia kienu qed ikunu ħafna rġiel u anke ħafna mill-artikli kienu fuq irġiel. U minn hemm anke ltqajt ma' għaqdiet differenti ta' suġġetti differenti li jippruvaw iżidu artikli dwar nisa f'suġġetti differenti bħal Women in Art, Women in Science u eh, hemm ħafna affarijiet oħra. U eh, meta jkun hemm attivitajiet minn daw, ituni iktar nuża l-kelma boost biex inkun nista' ngħin ehm, billi nkun waħda minn daw li qed inżid l-artikli fuq Wikipedia. Issa jekk hux jinħolqu artikli ġodda jew translation. Ħafna drabi ġili jkunu artikli li forsi nkunu ntesew xi naqra. Enrique hija waħda minn diversi nies illi huma attivi eh, fi ħdan il-Wikimedia Community Malta. Hija membru ta' din l-għaqda volontarja, l-istess kif tista' tkun int. Eh, jista' jkun kulħadd eh, ivvoluntier mal-Wikimedia Community Malta fl-attivitajiet li jagħmlu biex anka itejbu il-Wikipedia, il-Wikipedija bil-Malti u mhux biss anka b'lingwi oħra u anka proġetti oħra matwar il-wikis. il wikis Tajjeb li allura sa nisimaw kif kien illi Henrik eh, resqet lejn il-Wikimedia Community Malta biex tibda anka tkun eh, volontira hija wkoll eh, fl-attivitajiet tagħhom. Jina sirt naf Wikimedia Community Malta kien hemm attività u mort um, Ngħid il-verità ma tantx ħadt interess l-ewwel darba li mort. Però anka fuq Twitter bdejt niffollowja iktar affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Wikipedia u bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd Huwa aktar interessat fir-ritratti. Hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar dejta u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex inkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li Hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera iktar artikli dwar nisa. U jiena sibt kemm-il darba lili nnifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famużi li ssib ktieb jew tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħassib fuq dil-persuna. U għarraft li anke meta eżempju ehm, minflok biss qiegħda naqra dwar dil-persuna, nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation eh, Allura isa is niżviluppajt t-teknika tiegħi fejn anke bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation qisek tifhem iktar għax taħseb iktar anke liema l-kelma l-aħjar li tuża u anke jekk issib xi ħaġa imma dan għalxiex qed qed jgħid hekk, huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anke ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għaliha biex bħal speċi turi għalxiex, allura nieħu pjaċir li li mhux biss qed naqra li waqt li qed naqra f'dal-każ ehm, it-translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għal Malti. Qiegħda wkoll nagħti qisni din l-informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena minix traduttur, ġifieri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifiri meta nħares lej l-artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin u fil-Malti ma ssibhomx, nibqa' skantata xi kultant u l-ewwel eh, l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar ehm, kienu dwar eżempju xi ikel Malti, ħobż u hekk, għax fil-fatt huma updated tajjeb, huma miktubin b'Ingliż tajjeb, għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nies Pollakki li t-translation mill-Pollakk għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantx hu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti trid tirranġa anke l-Ingliż. Insomma nerġa' għall-punt li kont qed ngħid qabel, bdejt nagħraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedija tal-Malti għax jiena fil-fatt bdejt naħdem l-ewwel affarijiet li bdejt nagħmel fuq il-Wikipedija Minn dan il-kummentarju sinċier ta' Enrique Tabone, rajna illi kien hemm ċertu reżistenza l-ewwel anka għall-ħidma fuq il-Wikipedia mhux biss bħala arreja. Imma istess rakkontalna kif kien hemm diversi attivitajiet u smajna diġà jissemmew dawn diversi minnhom mhux biss illum imma anke drabi oħra meta ltqajna ma' mistednin oħra. U allura tajjeb li nkomplu nisimgħu lila tirrakkonta b'mod partikolari dwar tnejn minn dawn l-attivitajiet eh, Wiki Loves Art li eventwalment iġibna anka għal Art and Feminism kif ukoll il-rebbija tas-CEE. E. Ma ħalli naraw allura kif kien illi din l-artista Enrica Tabone waslet għall-arti. Però mbagħad meta għamlu attività dwar Wiki ta' bżart. Erġajt tajt ċans u erġajt mort. U peress li l-arti hija xi ħaġa li ngħix nista' ngħid. Nista' ngħid ngħix kuljum. Erġajt iċ-ċans jgħid biex nara fiktar x'inhidu l-attività. U l-attività fatt kienet li kienu taħarsu lej artikli um, kienu taħarsu lej artikli li għandhom x'jaqsmu li għandhom x'jaqsmu ma' artisti Maltin u eh, arti f'Malta interessajt iktar ruħi u ħassejt li għandi għalfejn kun parti b'xi mod ehm, f'din Wiki Loves Art. U minn hemm bdejt nitgħallem ftit ftit bil-mod il-mod kif nista' ngħin u nikkontribwixxi billi ċertu artikli li għandi interess fihom u naf iktar dwarhom nista' ngħin għax bla ma trid jekk tkun qed taqra dwar eżempju xi xi artist Malti ikollok iktar idea ta' forsi ċertu affarijiet kif inhuma jew kif mhumiex, forsi tagħraf iktar x'jista' jitranġa mill-artiklu. U anke eżempju ċertu artikli dwar artisti Maltin, forsi ma jkunx hemm daqshekk interess sfortunatament internazzjonali, allura mhux um, ma jkunux daqshekk updated, allura għax huwa suġġett li naf dwaru bla ma rrid ehm, naqra fuq u nkun naf xed jiġri, allura nġib eh, dak li naf u dak li naqra u dak li hu fatwali fuq Wikipedia. L-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta huma spissi u regolari Tista' tgħid illi ma jgħaddix xahar illi ma jkunx hemm xi ħaġa. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwarhom, għandek tmur fuq il-website tagħhom illi ssiba fuq www.wikimalta.org. Ħalli nħalli lil Enrik tkompli tirrakuntalna eh, dwar ġara mbagħad wara Wiki Loves Art u din l-esperjenza illi semmitilna hawnhekk u anke dwar attivitajiet oħra organizzati mill-Wikimedia Community Malta. Kont wara ftit ukoll minn ħolqot kien hemm attività oħra Art and Feminism u hawnhekk għaqdu l-arti u feminiżm f'żewġ suġġetti għal qalbi ħafna fejn bla ma ridt iktar inġbidt lejn din l-idea li ftit mill-ħin tiegħi nista' niddedikah għal attività bħal din fejn bla ma rrid kont diġà tinħares inħares lejn artikli dwar nisa u artisti. Fl-istess ħin jiena bħalissa qed nistudja dwar kif nistgħu iktar b'mod diġitali nħarsu lejn informazzjoni u qed niffoka iktar dwar nisa artisti kif l-informazzjoni dwarhom tista' tkun diġitalizzata u anke arkavjata b'ċertu mod li tibqa' u tkun aċċessibbli u bdejt nara f'din id-dinja fejn jiena ma nħobbx nagħmel affarijiet ħa ngħidu hekk biex nispjega għal xiex ħa nasal jien ma nħobbx nagħmel affarijiet biex ġest isiru. Jien nħobb nagħmel affarijiet fejn narahom saru u ħajbqgħu hemm u forsi ħajjikbru u jkunu ta' ġid. Allura meta rajt dil-possibilità fejn anke ċertu informazzjoni li tista' tagħmilha, tiġborha, titfagħha xi mkien, hija aċċessibbli għal ħafna nies, jekk mhux illum għada, u tista' tikber u anke twassal ċertu xogħol li forsi huwa daqs huwa diffiċli biex issibu jew tasal għalih u u nerġa' mmur lura għal fejn din l-attività kienet qed tiġbor żewġ affarijiet f'daqqa l-arti u l-femminizmu flimkien rajtha xi ħaġa perfetta għalija u qed ngħid qed ngħid dan ukoll għax hemm ħafna attivitajiet oħra li Forsi l-arti mhix interess għal kulħadd, però hemm ħafna affarijiet oħra jekk xi ħadd, eżempju, jkollu interess si oħra b'dat tip imma fuq suġġetti oħra, jeżistu wkoll. U allura biex nagħlqu anke f'din it-taħdita ma' Enrique Taboni, jiena tlab tanka eh, tajdilna ftit dwar il-parteċipazzjoni tagħha f'waħda minn dawn l-attivitajiet l-oħra illi forsi m'għandhomx jasmu direttament mal-arti imma anke għalkemm l-arti flimkien ma' ħafna suġġetti oħra tidħol ukoll f'diversi eh, aspetti oħra ta' dak li tagħmel il-Wikimedia Community Malta. Attività oħra li kont parti minna, speċjalment daw l-aħħar xhur maluq għad-dar, kienet Sea Spring bil-Malti Attività fi żmien ir-rebbiegħa fil-fatt kienet spring li ħad ehm, l-attività kienet dwar artikli mill-Ewropa ċentrali u tal-Lvant fejn kien kulħadd ehm, minn min daw il-lingwi differenti għażlu artikli li kellhom bżonn jiġu tradotti għal lingwa oħra. Ehm, fil-każ tiegħi ovvjament ħdimt li jiġu tradotti għal Malti u f'din l-attività kelli l-opportunità li nażel artikli li forsi kienu iktar ta' interess tiegħi u kienet esperjenza sabiħa iltqajt ma' ħafna karattri li qatt ma bsart li ħan iltaqa' magħhom u anke fil-fatt meta żilt li nagħmilhom tradotti għal Malti kienu artikli dwar nisa li vera kienu interessanti. Eżempju, anka ltqajt ma, ma karattru li aktar x'kienet l-ewwel esploratriċi mara, ltqajt ma karattri fejn għandhom medalji għax iġġildu li huma nisa li ġildu fil-gwerra fejn ħafna drabi anka fil-films juruna li ħafna mis-soldati kienu rġiel. u tiltaqa' ma' karattri li li ġieli tfittex dwarhom f'kotba u ma ssibhomx għax anke tixtri ċertu kotba ta' anke nerġa' mmur għall-arti, dejjem l-istess artisti, dejjem u fil-fatt nittraduċu artikli minn mill-Polonja, mill-Albanija, Bosnija Ħerżegovina, Bulgarija, Maċedonja ta' Fuq, mis-Serbja, Slovakkja, Sorb, Awstrija, Turkija, Estonja u Kosovo u pajjiżi bħal dawn. Allura qed tiltaqa' ma' ma' dinja li forsi il-kotba li jeżistu dwar dal-karattri u dwar attivitajiet li ġraw f'dal-pajjiżi huma bil-lingwa tagħhom. U għalkemm it-taħdita ma' Enrica Tabone tispiċċa hawn għal-lum, Ikolli ngħid illi ma neqfux hawn ma' Enrique, konna opportunità oħra nisimgħuha eh, f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici u anke dan is-suġġett li għadha kemm kienet qed titkellem dwaru issa, ġifieri r-rebbija CEE eh, tal-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, dan huma affarijiet li nkomplu anka nimirħu fihom anka fil-vjaġġ li jmiss f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici darbora.